Ego kantuz, Euskal Irratietan, artistak zuzenean, abenduain oite irutik urtahilain irua arte, eguerditaik hore arte. Aiert izanen dugula, gaurkoan e, gonbidatu gure guberri kantuz, e, eh, mankizun hauekin jarraitzen baitu gaitzina Euskal Irratietan, Emeretzi urteko oinatiarra da Aiert Alberdi, Aiert Somateka bere lehenengo diskoa argitaratu berri duena. Gazte-gaztetatik musika munduan ibilia, musikari loturiko lehiak eta ugaritan aritua, aietarik sonatuena zalantzarik gabe 2000 e, eh, ez, eh, duela sei urte okerrez ba naiz, eh, Espainiako telebistako laboz emankizun ezagunean parte harturikoa. Orain, baina erran bezala, lehen diskarekin, heldu zaigula Aiert Somateka izeneko diskarekin, Aiert eguerdion. Eguardion. Zer moduz? Ondo, ondo, ondo gustora eskerrik asko hemen, hemen egoteko aukeria mutiarren. Nike, eh, ba, bueno, e, publikoki edo sarean, interneten bilatuta atxematen diren lehen emaitzekin egin dut zure sarrera txiki txiki hau, baina egia errane eh, justiziari zorzuri galdetzea hobeki izanen da. zuke musikarekin lehen harremanak nola horitzen dituzu? Ba, txikillatik, e, ukidot harreman zuzena musikiaz, etxean etxian eta batez be musika, musika eskolan mhm. bit artez e, ba, instrumentu ezberdinik narman eta merezik egitarriaz eta fana nera bestisak sortzen, ba, esagoneke gazte gaztetatik amairu urtekin sortu neben gero, e, bueno, hemen jodoten ama abestisa eta eta hori izan hori jarriko nuen nola e, abia puntu moura e, ba, musika igual artista moura edo nire identidadian e, sortzaile mugura, inoten lehenengo gauza mugura. Mhm. Amairu urterekin nola sortzen hasten zarenean, idazten hasten zarenean, bai hitzak eta baita enoski melodiak eta bueno, notak akordeak ere, ez dakit, garai hartan ez zure referenteak edo ziren? Ostras, ba, ez dakit, ez dakot oso argi, baina esan ba, oso gauza mainstreamak esango neke, nahiz oso ondakordaien egiz esan, porque inoiz nahiz esan oso oso oso salia ezerna egiz eh? Baina, e, baina bai, bai aipatuko neke, ba gara irorten esago neke, gaina nahiko e, estatuko, Espainiar estatuko e, artista asko, bai, artista batzuk pues, amaral, eta olako, olako perfilak, bai, mm -hmm. usirik ez. Mhm. Ama kantua aipatu duzu, idatzi zenuen lehen kantua bera, zea ama urterekin, duela sei bat urte gutxi gora bera, eta, ba, zera, e, maitasuna du, zentroan kantu horrek, e, amarekiko, baita familia osoarekiko e, hor zentroan dagoen e, maitasun hori, ikusiko dugu geroago e, maitasunarena, bertze forma batzuetan ere akaso, ba, zure hitzetan e, aski rekurrentea den gaia badela, horre agertzen zaigula behin baina gehiagotan, baina familiaren e, figura hori zuretzat importantea da. Bai, e, nere kasuan oso oso, eta bat ezbe eurak inauein lanatik nerekin, eta e, eh, damaik asun kantu bat eskertza kantu bat dalako, eta itortza kantu bat dalako. Baina ez kantuak familian inguruan berba inarren amair urte neukalako, eta hola idatzen nuelako, neretako da e, nere aita, nere ama, eta nere anaian dako nera nahiari inako abesti bat. Mhm. ez dut uste estrapola baldanik e, familia orotara, eta ez dut gura familia moura ulerketia, nire nika familixari inako abesti moura ulerketia, baizik eta hiru persona horreiri, niri, niri, e, pues, ekarpen hain modu hain jaundixian gaur naizela e, naizena eurengatik, eta horreati da eskertza kantu bat, eta bereziki e, aitortza kantua bat inako lanatik e, pues, nere eskuntzan eta bat ezbe e, bizi izan dundanean urte luzez. Mhm. Aipatzen zenuen hau amairu urterekin sortua, emeretzi orain, sei urteko ibilbide bat bai hor beraz ez, zure lehen sorkuntza horretatik, aipatu dugu, e, geroztik ibilizarela lehiaketetan eta abarretan, e, baina pentsatzen dut plazaz plaza, holtza holtza ere ibiliko zinela, hor egiten baita, musika munduko ibilbidea, bertzeak bertze, nolakoa izan da, ba, mair urterekin lehen hori sortu, zenuet, sortu zenuenetik, orain somateka disko osoa, sortzerainoko bide hori, jakinik lehenkantu kantu hori diskonetan ere badela. Ba, niretako izan da, bide oso organikoa, hasieratik. E, hasi nintzen, manere gitarriaz eh, abesten oltza eh, holtza ezberdinetan, auzoko auzo jai, auzoko jai ezberdinetan, musika eskolako zenbait eman alditan. Hasian igual sortzaile baino interprete edo abeslari moura. Eta uste dut diska honetako erronka edo, bueno, nere edo zein artistan erronka azkenean dela, benetan sorkuntza bera izatea e, ez, ba, gorputz, zure gorputzaz gaindiko beste gorputz bat sortu, e, gorputz musikal eta artistiko bat sortu, horretarako eta hori zandan eretako erronka hundixena, horretara salto ikian, ez? Bat be urte askoz e, eukidotelako e, gitarrean nera albuan eta bersino asko nera albuan, eta izan da, ba jauzi oso oso handi bat eta oso ederra, e, ba soinu aldetik benik e, topaikia zein jan, guraten soinua izatea eta e, eh, soinuari dagozenez artistiari, oza, e, eh, artistikoki e, horrek dakarren ez, e, dimensinoan akin, zelako aguroten gorputz hori izatea pentsaikia. Mhm. Prozesu hori bakarkakoa izan da edo kolektiboan egin duzu? e, <clears throat> kolektiboa uneko unian, e, nik nere, bueno, nere proiektua ni bakarlari moura enabil, baina neregan e, eragina dakon jentia e, pues, pilla, oza, jente pila bada, jente pila batekin nauden porana bai, oza, bai sorkuntzan, bai e, eh, asiera baten sorkuntza musikal gisa e, hartzen estan e, espaziotan, ez? Oza, e, nire lagunekin, nire familiziakin, nire e, txakurrakin, oza, hor sortzen duten dana eta e, o, o incluso musikiaz beaz, ez? Osa, duten musika euskal, e, bereziki euskal e, panorama edo entzuten dutela, eta bar, ba horrek hortik edaten dut azkenian nik, eta eta horrek e, horrek sortzen dut azkenian kolektiboki gorputz e, individual bakoitza. Mhm. Em, ba, iruditzen bat zaizu entzunen dugu lehen kantu bat, egerrane eh, bertze orden batean genituen aurreikusiak, baina ama kantua ze mintzatzen hasi gara zure lehen komposizio zen baitzen, eta beraz eh, hasiko gara horrekin, e, eh, aierten eskutik beraz ama kantuen zuten dugu. ezagutzeko ama Azkenian ekun batzuk aurrera nintzen Zu ikusteko gokoz hemen txea gertu nintzen Gazte izerako bidean planak aldatu ziren Festetara joan ordez ospitalean gelditu ginen ezazu bidea momentu iunen e besarkatu nire beldurrak bidean galtzen naizen bakoitzean urruntzen naizen egunean itxaron hor badezpada gogoan izan betirako gure islada ama Istorio guztiak Partekatu ditugun ditugu Bida ia Zurekin ikusitako Filmeta kontzertuak konzertuak Etxean igarotako Ostira larra Jaio eta zazpi urtera Argizpe bat sortu zen Laukideko familia bostekoa bihurtu zen Argituna zazu bidea Momento iunean netan Bresarkatu nire beldurrak bidean Galtzen ari zen bakoitzean Urrontzen ari zen itxaron Itxarun hor bat bada Gogoan izan betirako gure isla Ama Iargi azpian begitara Begiratzean Esan dako maite zaitut guztiak Eki bihurtzean Arrikotu nazazu bide Sarkatu nire beldurrak bidean Taltzen naizen bakoitzean Urruntzen aizen egunean Itxaron hor bat ezpada Gokoan izan betirako gure isla Ama Ama kantua entzuten genuen e, aiert, zure eskutik, zu behitzara gure gorko gomita hemen eh, guberri kantu zemankizunean Euskal Irratietan. Eta mm, aipatu dugu, eh, kantu honen gaia, beraz, e, zure ama, aita eta nahiari zuzendurikoa dela, ezain bertze familiaren e, konstrukto sozial horri edo, baina kantuaren doinu ez ere, harinaiko nuke pixka bat, bueno, zure ahotsa da nagusi, gitarrak presentzia handia badu, piano puntu batzuk ere entzuten dira orgibel hortan, eta doinu biziki-biziki malenkolikoa, biziki-biziki bueno, e, lasaia entzunen ditugu geroago, e, bertze kantu batzuk, e, bueno, e, akaso doinu aldetik, soinu aldetik e, direla, e, hau, mm, ez dakit, biuziagoa, e, intimistagoa, baina aldi berean horrek akaso badu zer ikusirik zure lehen kantua izate horrekin? Euneko unian, e, esangoneke dala, doinu klasiko, klasiko bat edo gitarriaz e, sortua, eta holaxe da, e, bueno, batetik amair urtekin sortu neben, sortu nebelako melodixe hau, eta beste batetik, e, gitarria lagun, igual, e, nik be momentuan erreferentzia musikalak, bai patutakoak, e, zialako, hainbeste igual gaur egun e, entzuten duten beste musika bat, eh Bai, usteot horreati dala, bi usitxe ba usteot beste kantu bateme ba usela parte intimoak, baina usteot hau dala egitura klasikoena beteten dauena eta gitarriak hainbeste presentzia ukitxea be guztiz, e, guztiz horren araberakoa da. Mhm. Hain zuzen ere, eh, diskoko bertze kantu batzuetan eh, aitzina egiten badugu, eta eurrango kantua zuregatik kantua izanen dugu hemendik minutu batzuetara. Hor jadanik bertze gai batzuk atxematen ditugu, justu zuregatik kantuan ere, bueno, e, eh, musikalidade aldetik eh, akaso eh, paraleloagoa da, baina ikusten da, e, bueno, oroarre diskoan ba, erran bezala, ez? Bertze, bertze musika batzuk, bertze doinu batzuk, bertze soinu batzuk sartzen direla, batzutan elektronikoa gotik edaten duzula, bertze batzutan erregetoiaren eh, iturriak eh, hor badira argiagoki, e, eh, baditu zuere kantu batzuk izanen dugu geroago e, abizenak entzuteko aukerarik gabe mozketa argi bat dagoena, ez? bat eta bertzearen artean horre pentsatzen dut bilaketa bat egin duzula, ezta? Soinu hoiek guztiak atxemateko eta bai. Bai, neretako izan da Bueno, dana ulertuta, e, izan dela dana bilaketa prozesu bat, eh? Mm. Osa, e, eh, pues, nere soinua, bon, nere soinua zein zan, como si, eh, ez dakot soinu bat, ez? Baina, mm. ze abestiak nora eruaten ostein e, topaiten. Eta, eta horren baitan, e, urten dia dana, baina bai sortu da, e, somateka titulua bera be, bai sortu da melodikoki, eta soinuari dago kizionez be, kon, kontraste joera orokor bat e, abestidanetan. Eta ustot hori dela arisa. E, austura, vibrazinua, e, oiu gordinetatik, e, lastan biluzik e, etengabeko, Ostakin, nasketa, fusinua, beste batzutan, fisin, osea, beste batzutan guztiz kontrakoa, beste batzutan austura, hori izan da, e, gie hau gauena diskosua. Entzuleak akaso, e, bueno, izanen zuen alako harridura punturen bat, e, elkarrizketan e, zure hotxaren eta kantuetan zure hotxaren artean, horre, ba, ariketa ikaragarria egiten baituzu, e, ba, orain e, duzun hau grabe honetatik, bertze hau ez dakit, e, harinago batzuetara edo pasaz, e, gitarra aipatu duzu bide lagun izan duzula, baina hau ere izan duzu bide lagun, bide honetan, eta eta bai, horri buruz galdetu nahi nizuke. Bai, ba, txikillatik E, bueno, txikia abestu izan dut, hola egisa esan. Eta orduan eretako izan da, zeho ze, azira baten, e, ez bat, ez bat izan. Mhm. Gero egisa esan zaten doztei, e, eh, oza, txik, ba, esan doztei ez, baina, bueno, pues dana moura hori be politiza egin dut, eta listo, eta ulerketan dut e, impactu bat zorrarazten badau. Eta, eta austura batzuk emun bageke, e, horren bitartez, pues, hobeto. Mhm. Zuregatik kantuarekin jarraituko dugula erran dugu, eta ba, pixkanaka pixkanaka egin dugu horretarako bidea, izanen dugu entzun gero e, sakonago mintzatzeko aukerarik, e, bueno, nik maitasuna besti bat bezala ulertzen dut, baina kaso ez zurik tradizionalenean, e, ez da git bihitzetan zuke zuregatik zuretzatzer den? E, openerako e, eskertza kantu bat. Mhm. Ba, zuregatik kantu entzuten dugu aierten eskutik somateka diskoko kantua. Mindu gabe esan nahi dizut barnetik nor zaren ikusten zaizu runetik Figura horrekin beti ariz berdin Begira da guztiak atzetik Ez dakit nola gien izan ezin nabil Nork ez ditau nola gien irakatxe Ikasilako neskin gatek Hauzoko atxoen bizirauteagatik eskertza kantu bezala definitu duzu duela minutu gutxi zuregatik kantu hau entzun berri dugun kantu hau aiert eta bueno, nik nioen eh, maitasuna besti bat badela herriari askatasunari maitasuna besti bat eh, egin batean eta referentzia ugari egiten dituzu hor ikasgelako neskak auzokideak atxilotuak hizkuntza eh, bueno aipatu baitugu zure kantuetan e, bai e, ba senide hurbilekiko maitasuna badela bai bertzen mota batzuetako maitasuna ere baina aldarrikapen politikoak ere hortxe baitira e, biziki zentroan ez da? Bai, <clears throat> bai, bai, bai, niri musika ulerketako modua beba da e, eh, hori ez, uste dut ez baldin badau hau eh, e, benetan e, pues politiko, edo politikotasunetik ezin baldin bada e, ez dakola artiak, ez dakola ontxe bertan. Osa, uste dut beste gauza batzuk dagoena ez dituten agura elikatu. Orduan, eh, horreati sortzen dut, bueno, eta horrez gain e, eh, nire e, eh, nire bizira eh, sortu oza, sort, nire bizira sortu izan dian e, zaurixak pues, erabat e, politikoak izan dialako. Eta hortik hartuta zuregatik bai bizira opineko eskertza kantu bat, bat ez be, edalako niri besua luzatu izan dozten danak danairi e, abesti bat eta e, eta horrez gain ba e, pues elkartasun keinu bat e, zenbait e, pues, pues bai errixari, bai askatasunari, bai e, subalternua dan edo zapaldua dan hor hori ez e, hausokideko langile iri, atxue iri e, tipa iri, ba pues horrei dan iri kantuak entzunik argi geratzen da, zure hitzekin are argiago, e, bueno, sufrimendu bat badutela gibelean, min bat badutela ere gibelean, ezkara horretan e, sartuko, baina aipatzen zenuen e, gitarra izan duzula bide lagun, e, ahotsa izan duzula bide lagun, jende batek eskua luzatu dizula, bizira upena zari zara, musika ere pentsatzen dute ba, bueno, e, lagun edo sendagile edo E, ba, ez dakite, salbazio tresna izan duzula, ez? Bai, bai niretako izan da gotorleku bat e, bai, zaurixak ez dakit sendatu nes atrebikin esatera, pero mm-hmm. bai, e, bintzat argintzeko e, modu oso, oso garbi bat eta oso e, oso neuria ez, oso intimoan eretako izan da e, prozesu bat abestuako izan sorkuntza izan da e, zauri baten murgilu eta e, eta bat ez be prozesua ez, maitza ez da in, zemata besti dau, inoiz urtengo ez, baina prozesua bera zelako e, ez da zelako e, zendagarri edo bai, zango neki zendagarri xa egin mhm. baten eta zela e, horrek eh bukatu ostian hartu legen gainera e, impactu kolektibo bat zenbait jenten dako bezen dagarriz izateko, usto dala pues, txampon horren bi aldiak ez. Mhm. Prozesu hori urteetan luzatu da edo azken e, hilabetetan murgildu zara zehazki diskonen e, ba, sormen e, intentsuan erran dezagun. Ba esan, ez da, ez abestisak ez dia sortu diska honetarako. E, Baina, bueno, egisa eh, da, e, pues, inoten autak eta horretan, eta e, abesti horren autak eta horretan, asko diala azken urtean, e, azken urtiak sortutakoak esango neke, e, ba hori, azken, hori, abesti izarrena da nere amana, mm -hmm. eta amadikitan dana, eta e, beste pila bat, e, aurten beste lau bost, esango lau, lau behintzat, aurten, e, dauz sortuak eta besteak pues, aurreko e, bi urtetan edo lako zehose. Bai. Mhm. Abizenak e, kantuaz egin ditugu hitz pare bat lehen eta sakondu dezagun pixka bat e, horretan e, entzunen dugu jarraian, baina bueno, e, iruditzen zaiten hiri bederen e, bizati badituela, ondoren ere berrirona hasten direnak, baina modu batean hasten dela eta mozketa drastiko bat badagoela, ondotik beste batera pasatzen dela, bi iturri musikal ezberdin eh, badirela gutienez horretan, hala da? Bai, austura oso garbi badau, e, <clears throat> ba, asiera, bueno, asierako e, eh, atala nostian, eta e, gizasen etzan asiera baten espero gebena, baina bestizako horra eroan oskun, eta eta neretako eiz, e, bai izan zan zentzu hartu eben zehose, e, bat ez be, abestisa oso nahiko e, erresigna zinotik edo, abestu arren, e, ez da huelako inoiz doinu goibela hartzen bigarren zati horrek, ez? Eta lehen behetzen hartzen orduan, niretako derrepente erregetoi e, zantzua hartzia, itzen zen, sorpresa bat, baina oso oso atsegina. Mhm. Ba, zuri sorpresa eragin baitzizun entzuleari lehen aldi zentzuten badu bederen ere seguraski sorpresa erekiko edo eraginen dio bekiarranik aldaketa horrek. Abizenak kantua jarraian beraz, eh, aierten eskutik. Zerurea begirote inork salbatuko nauen danna cla por tu iski a te sans sans tunore saren ru kare un arden mo intenso hai tu a no rañarte qua o Eskutatik handu dituzun lorak Enone txetatik eraman dituzun dormak Kaleak utxik, mindurik Baoteago herri oso bat ez Aiartekin jarraitzen dugu gure guberri kantuz emankizun honetan eh, gorkoan euskal irratietan abizenak kantua genuen hor erran bezala, eh? bigarren eh, zati erritmiko horretan eh, regetoi doinuak badirela. Lehen zati horretan, ez dakit, niri lehen entzunaldian iruditu zitzean doinu koloretsu mm, edo harinoiek, ba, ez dakit, iturri asiatikoren bat edo badago hor edo bat ere? Ba bat, bez, ez. Ez, baina baina badako harin horretatik mm -hmm. esaten dozunetik ez, da, e, bai da, gora begira galdetze, galdetze bat, mhm. nik esan honeke, edo la imagine egin duen nik, mhm. eta, eta, eta ez dako bere referentzia musikal no, ah, ola konkreturi, baina bai, e, bai gero produkzio aldeti behizan da oso, e, oso, e, eh, deigarria zela gero austura izaten danez, hor, zeruan edo goixan egotetik, derrepente, e, eh, erritmo horreik sartzera, eta lur lurrera justo, mm. Eh, fatia ez, derrepente hankak nagotzu, e, oso oso terrenala da. Mhm. Itzetan e, eh, atxematen diren e, tematika batzuk diskoa irekitzen duten eh, kantuaren antzekoa dira, bida ka, e, kantuko antzeko tematika batzuk badira, hau e, zoa, zara, karrika bizi ez, kale bizi ez, ari zara hoietan. aipatu duguen e, etxearekiko duzun harreman hori, ama kantuen bertzeak bertzea geri dena, e, kalearekiko ze harreman duzu? <laughs> Ba... Esan honeke... E, etxeak imaino baina uste danok mhm. dakula kaliak etxeak imaino harreman urbilaua. E, Uztotelako kaliak ikendotzula e, kalian egotiak e, eraikien gala ez, kolektibotasun horrek ez mhm. benetan gero ba, etxia be, badako bere pixu ondisa, ez, baina, eta gaur egun, ba, zer esanik ez, baina, <clears throat> kaliak e, mundost, ba, ba, ikuntzan dana, eta musikalki be mundost, edo artistikoki, e, ba, imaginau, artistikoki ze izango ginen bakoitza bere etxian, kale barik, ez, e, mundot, kale bizitxak emuten dutzu, e, bizitxasuna emuten dotzu, e, elkartasuna edo klase, bai, klase elkartasuna esango neke mm -hmm. e, espazio asko, e, espazio batzuk partekak eta intuzulako kalian inguruan gabitzenean ez gabitzelako danok kale igualan inguruan. Mhm. Eta eta hori, eta hausua muten dutzu azkenean kaliak. Mhm. Eta kalean, karrikan, hain zuzen ere izaten dira askotan eh, zuzeneko kontzertuak, holtzak aipatu ditugu lehen, hoietan ere eraikizarela musikalki bai bederen azkene eh, urte hauetan, eta aipatu didazu lehenago proiektu honen zuzenekoak ere prestatzen ibilizarela, azkene eh, hilabete hauetan, hemen antxete erratiko estudio hauetan egin diguzune kontzertutxoaren antzekoak izanen direla, formaldetik bai bederen, zu bakarrik holtzan, hori ere bada irudi bat, ezta? Bai, e, zalantzan egon nintzen zela zela gorpuztu hau ez e, e, eta erabakin eben ni bakarrik e, gotia batetik e, pues ni gorpuztun duten danakin e, persona, bueno, persona e, bakarra gotia ez denatu kisan e, ba oso impactantia zala eta beste batetik usteotelako eh, ez da gineretako esan, e, oza, urte asko, inok ez dozte, oza, inok ez da baina urte asko noia hori musikan ez, oza, urte asko noia nere gitarria, zabeztu. Mm. Hora niretako esan, e, hori jarraitzeko mm -hmm. modu bat bai, erabat modu ezberdinean eta austura oso garbixaz, baina oinarteko danak be, albo batera ez uste ariketa batez, Osa oinarte hori bil naiz eta uste dut be irabazi gaur egundakoten e, segurtasuna estrenatok izan e, bueno, segurtasuna eta beste gauza pila bat eta ikasi duten dana ba, horrekin jarraiketako modu bat bai Mhm. Estenatokian eh, zu taz eta gitarraz gain, e, ba, bueno, zure musika hauetan eh, dauden e, doinu ezberdin horiek erreproduzitzeko berze tekna, beste tesna, tresna, barkatu, elektroniko batzuk ere izanen dituzu, e, pad edo sampler bat edo olako tresna bat, e, zera, autotune pedal bat, e, tresneria hori guzian nola zure ganatu duzu azken urteetan. Bale, etako da zehose nahiko barrisa. Autotunia na integra beno indala denpora bat, pedala, auto, oza, autotune pedalana. E, baina beti izan, gitarria, oin arte beti izan, e, gitarra edo akustikoa autotunekin. Hau da, hori zan beti integra ekin zana ez. Eta oin guan, niretako e, esan dutzen kontra esan horretan, ezinbestekoa esan kontra esan hori, e, bueno, kontra esan, e, bai, como, bi, bi elementun arteko etengabeko salto e, eh, austura hori eruatia e, estenatokira, eta soinu aldeti bai Eta horreatik, nire apustu esan, eh, oso garbi nukan gitarria gura nebela eruan. Ba, lehen aipatutakoatik eta aurrekuari aitortza horreatik, eta bestu bat etibia oso argin nukan, tresneria eukibin nebela nik eukiedo edo bestu batekin. Orduan, e, bueno, ni behan diok esploraiten nabil, baina niretako da modu bat hori aipatutako e, kontra esan disforia hori dana eruateko holtzara. Mhm. Latentzia kantua izanen dugu urrengoa, e, hau ere aski kantu malenkolikoa, e, bukaera harrigarri bat izan dezakena entzulearen zat ere bai, e, etxipen kanta bezala definitzen duzuna, e, bueno, bi hitzoiekin definitu liteke, bertze hitze pare bat edo bertze modula burren bate kantua uzuretzat zer den, gero sakonduko dugu sustraia botatzea. Ados, ba sustraiak botatzen dituen e, etxipen kantu honekin latentziarekin e, jarraitzen dugu. Ez zurik Izan gaen kantau Eusten Garai Zekoai Zaki Eusten Garai Zekoai Zaki Etxipen kantau Abesten dio Arri potentzia kantua genuen e, aiert, zure eskutik sustraiak botatzea e, dela zuretzat kantu hau. Bai, niretako da, mole nahi patutako artibe bai, ez, etxipen kanta, e, esaten dut, e, pues hori ez, etxipen kanta mure izendaketan dut, baina erabat modu e, performatiboan edo, ez, da, keinu bat eskinean mm -hmm. e, zatiz esaten dut, etxipen kanta hau abesten diot, baina etxipen kantau izan da dia itzaki ez, borrokan e, jarraitzeko. Orduan beti da borrokara bideratutako zehoz ez da inoiz etxipen kanta, etxip, benetako etxipen kanta bat baizik eta benetan e, negar bat besarkada bat eta e, pues, batutan ba hori ez, pausita horreik edo e, deskanso minimo bat gura kantu kantua bontzuteko aukera bat. Eta neretako da sustraia botatzea, dalako e, borroka horretan biharrezkoa dan zehose. Dalako e, kanpotik e, sortu dian dikotomietatik eta bar e, aktibidade falta moura nabari adelako edo e, edo bueno, pasibotasun baten ulertu aldalako eta ez dutelako bat pebe ola ulertzen usteotelako e, sustraibotatzia saretzia e, horri da be kantuak idatzu bizakola eta horri da nadakon garrantzia e, da lantolakuntzan funtsa. Mhm. Arnaz estuka borrokara, arnaztea etxitzea bada, diozu, kantu honetan e, bertzeak bertze, alako, bueno, e, ez dakit, e, biziki poetikoa ere, e, iruditzen zaita, aipatzen zenuen lehen, e, beraz, e, ba, inoiz etxitzearen ere e, manifestu antzeko bat e, badela, antolakuntzaz, e, ari zinen, baina bai, e, erran bezala ez dakite, itzen lanketa hori ere ba, musikaren abezaine sakona egiten duzula, ez? E, alako, e, ez da gite, doinu ba, poetiko biziki horiekin. Bai, da hauza bat, e, gogoko dotena pila bat. Gogoko bueno, bat ez be, niretako izan dialako bi nire zaurisak e, sendatzeko bi modu garbisak izan dialako bueno, hiru, evidentemente lagunak, tal, mm. me horrez gain izan dialako e, musika eta izan dialako teoria. e, teori zaitia, politi zaikia, eta bar eta izan dalako eh, pues, teoriara iriste bat e, pues, zauri horrek esan datzeko eta gauzak ulertzeko eta gauzak eta horrekin dauz zen kilotuta zagoneke e, gogoko hotelako pila bat idaztia, gogoko hitzak e, dakoin esangurak hitzekin jolaztia, e, eta musikan be, ba, hori plasma egin dala bai. Mhm. Eta bukaera, hemen ere e, etxitzeari aurre egiteko edo, oiuka egiten e, duzu, alako kretxendoaren e, kulminazio total e, horretan, eta eta diskoaren azken kantua ere, bada latentzia diskoa goian bukatzen da, ez da. Bai, niretako zan, e, oiuka bukatzia zan, e, Etxipenta eta desespera zin horren isla. e, oiu gainera ino oiu e, autotune oiu gordinak ez entzuten dala oso e, hautsisak apurtuak e, niretako zan e, aipatutako disforia horren adierazle eta bat ez be e, ja e, adierazle mhm latentzia kantuaz e, ari ginen eta denbora aurrera joaten ari zaigun honetan e, ba, eskeniko diguzune azken kantuaz ere eginen ditugu e, gure azken hitzak autodefentsa kantua Olat Salvadorrekin e, batera nik bederen kantu honen bidez ezagutu nuen zure lana orain dela ba, aste batzuk hilabete pare bat oldartzeari buruzko suminari buruzko kantu bat bertzea gortzeaz Bai, da klase elkartasunezko kantu bat e, autodefentsara dei bat. E, <clears throat> ba hori, azkenian e, gorputz jakinek e, edo klase e, zapaldu e, eta kolektibo zapaldu e, dakon biharra e, antolatziaz autodefentsa e, <clears throat> e, autodefentsaz antolaketiaz, eta horretara dei, dei da, berez, bueno, berez bestia sortzen da, zauri batetik e, autodefentsara, autodefentsa falta edo gabezia batetik, eh? Mm -hmm. Berez horretik da, oihu bat e, autodefentsa ez alginen gu, ez? Mhm. Gu ez alginen autodefentsa, hortik da sortuta. Eta, baina, klaro, horren atzian dagoen erantzuna, oso oso modu argi da, eh autodefentsa gara gu. Mhm. Olat Salvadorrekin egindako kantua da, em, zortzi kantu dituen somateka diskako kolaborazio bakarra. Em, lengoan hemen txe, leku berean e, oleia inzerte izan genuen, e, berak ere egin zuen, e, ba, bere hitzetan e, bere karrerari aldaketa handi bat ekarri zion e, kantu bat, Olat Salvadorrekin e, batera, eta inzuzen zuzen ere autodefentsazari zinen e, horretan e, ba, musika eszenan aliatuak izateare garrantzitsua bada, ez da? Bai, bai, e, uneko unian e, eh, lagunak eukitea e, lagunak eta batez be esan dutzen alkartasunezko harreman honik eukitia ezinbestekoa da. Batez be eh, hori musika ez da bolako sistemetatik kanpo eta orduan violentzia pila bat da bolako horren baitan eta eta eh, eta niretako sortu bat izan da gizasan behakin hau partekatzia. E, ez bakarrik horreatik, eh, baizik eta ja e, sorkuntza bera e, behari igarro neben, oza, behari pasau notzanetik, hmm. e, sorkuntza aldatu zalako eta bat ez be, ez du eta bukaerako e, oiu honik janez, derrepente beha e, entzune benian, niretako izan zen, e, danari zentzua munutzana eta benetan oiua e, biderkatu ebena e, sortzi bider. Eta horre atxeatik nau bat ez be sortu duna besti kolektibu ustot ikustot nau oso eskertuta bai. Mhm. Ba, autodefentsa kantuarekin e, agurtuko dugu elkarre aier testakit e, eh, horren aurretik baduzun bertzerik e, gehitzeko gorko honetan. Ez mila mila esker zuei eta eta hoize eh mila mila esker e, entzuliei be. Eskerrik mhm. asko. Ba, iert genuela gaurko honetan hemen Euskal Irratietan egu berri ze mankizunean, somateka bere diska berria, bakarkako lehen eh, diska aurkezten, eta gaurkoan eh, beraz, eh, hemen antxeta irratiko estudiotan zuzenean grabaturiko autodefentsa kantuarekin agurtuko dugula elkar, gaurkoan teknikan aitorperez lankidea genuen, aiert mi esker. Eskerrik asko. Autodefentsarekin, agurtzen dugu elkar. zia eta ziaku behitut balean eran zu den you Ziak ezin ditut nik hartu Autro efen txasa ian Ezin joan izara ezin borrokatu Nora itzuri ez lalu Bope guztiak ezin ditut nik hartu Autro efen txasa ian Ezin joan izara ezin borrokatu Nora itzuri ez lalu Bope guztiak ezin ditut nik hartu Autro efen txasa ian just hanging in. it what it's Egu berri kantuz, Euskal Herratietan, artistak zuzenean, abenduain oite irutik, urtahilain iru arte, eguerditaik, horrematak arte.